Este timpul mântuirii, când Iisus, stăpânul tău, te invită suflet rece să asculți cuvântul său. El acum îți amintește ce mărturisești prin crez, nu uita chemarea sfântă ce hai primito la